Եթե յուրաքանչյուր բարևի հետ մարդիկ միմյանց բարության գոնե մեկ հյուլ է փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Եթերում բարև մարդաստո հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ձեզ համար առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կաշխատեն Անահիտ Միրզոյանն ու Յուլիա Վանյանը։ Նախատոնական այս օրերին ավելի է կարևորվում բարության, փոխօգնության, կողքինի հանդեպ հոգատարության անհրաժեշտությունը, որովհետև շատ հաճախ նման անվարձահատույց ու միաժամանակ անչափ թանկ բաների կարիքը շատ մեծ է։ Նյութական նվերներ անելու անհրաժեշտության մասին միշտ հիշում ենք, բայց չգիտես ինչու, պարզապես գրկելը, ջերմ վերաբերմունք ցուցաբերելը համարում ենք զգացմունքների շռայլում ասաց ես իմաստակայանում են դրանում, որ աշխարում սիրո պակաս կա, իսկ դրանից ծնվում են մեր մեծ ու փոքր խնդիրները։ Անդրադառնանք օրվա թեմաներին ավելի կոնկրետ։ Դեկտեմբերի 16-ից 18-ը Ծաղկաձորում կյանքի կոչվեց Հայաստանի առաջատար լրագրողների վարպետության դասերն Արցախի երիտասարդ լրագրողների համար ծրագիրը։ Այն իրականացվել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի եւ Արցախպրես լրատվական գործակալություն հասարակական կազմակերպության ջանքերով։ Ծրագրին աջակցել են Armenpress լրատվական գործակալությունն ու Արցախի ժուրնալիստների միությունը։ Բացի պարզապես հաճելի շփումից, արցախցի լրագրողները ոլորտի առաջատարների միջոցով ծանոթացան լրագրության ժամանակակից միտումներին, արտերկրում հայ իրականության մասին պահանջված թեմաներին։ Անցյալի, ներկայի ու ապագայի խաչմերուկում գտնվող այս մասնագիտությունն ընդրած մարդկանց համար կարևոր է գրել ոչ միայն գեղեցիկ կամ ճշգրիտ, այլև ժամանակակից պահանջներին համապատասխան։ Առաջարկում եմ լսել Armenpress լրատվական գործակալության տնօրեն Արամ Անանյանի հետ իմ զրույցը։ Պարոն Անանյան, քանի որ լրագրությունը այն ոլորտն է, որ պետք է աճի ժամանակի հետ ու համապատասխանի ժամանակակից պահանջներին, ժամանակակից լրագրողի առաջ պահանջ է դրվում համապատասխանել եւ իր աշխատանքը կազմակերպել այնպես, որ արևի տակ իր տեղն ունենա։ Կխնդրեի հիմա խոսենք ժամանակակից լրատվության պահանջների մասին, ասենք 10 կամ ավելի տարի առաջ դրանք լրիվ ուրիշ էին բնական է։ Շատ ճշգրիտ բնորոշում տվեցիք։ Լրատվությունը իմ կարծիքով այն մասնագիտությունն է, որտեղ լրագրողը գործում է անցյալի, ներկայի եւ ապագայի հատման կետում։ Այսինքն այսօր առավել քան երբևէ այդ հատմանկետը մի քիչ տեղաշարժվել է դեպի ապագա, որովհետև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ լրատվական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց լրագրողների զինանոցը օր-օրի հարստանում է։ Այսօր, երբ մենք ասում ենք ինֆորմացիոն դար, դա նաև մեծապես պայմանավորված է նրանով, որ տեղեկատվության հասանելիությունը նույնպես մեծանում է, տեղեկատվական դաշտում խաղացողների թիվը աճում է։ Եթե համեմատենք տարիներ առաջվա հետ, անգամ լրատվամիջոցների ստեղծումը ժամանակակից աշխարհում շատ ավելի հեշտ process է։ Հետո ժամանակակից աշխարհում նաև մենք գործ ունենք սոցիալական մեդիայի ֆենոմենի հետ, երբ որ լրատվության տեղեկատվության փոխանցման գործում ավանդական լրատվամիջոցների հետ շատ հաճախ մրցակցում են նաև ժամանակակից մեդիաների ներկայացուցիչները, բլոգերները, տարբեր այլ մարդիկ, իսկ ժամանակակից մեդիան նաև ավանդական մեդիան անգամ օգտագործում է մեծ հաճույքով եւ շատ արդյունավետ նոր մեդիայի տրամադրած հնարավորությունները։ Այսինքն այսօր շատ դժվար է զարմացնել մարդկանց այն ֆենոմենով, երբ ավանդական լրատվամիջոցները ձևավորում են Facebook-յան էջեր, երբ շատ ակտիվ են նույն սոցիալական մեդիայում, եւ դա կարծես արդարացիորեն համարվում է իրերի եւ զարգացումների նորմալ ընթացք։ Այս առումով նաեւ ժամանակակից լրագրողի թե հնարավորություններն են ավելանում, թե ինչ որտեղ նաեւ պարտականությունները, թե ծանրաբեռնվածությունը, որովհետեւ Հայաստանի եւ Արցախի իրականությունում ժամանակակից գործիք շարքակազմերը ուղղակի հնարավորություն են տալիս եւ դրանց ճիշտ օգտագործումը հնարավորություն է տալիս մեզ լինել մրցունակ։ Այս պարագայում մենք դեռ են կարգավիճակում չենք, երբ որ տեխնոլոգիաները փոխարինում են մարդկանց։ Մենք այն փուլում ենք, երբ տեխնոլոգիական զարգացումը ուղղակի բազմապատկում է մեր հնարավորությունները, հաշվի առնելով բազմաթիվ օբյեկտիվ սահմանափակումներ։ Եթե ուղղակի նայենք ռեսուրսների խնդիրը, որտեղ գլոբալ առումով մեր իրականության լրատվամիջոցները շատ փոքր են համաշխարհային առումով։ Այսինքն տեխնոլոգիաները մեր փոքր նյուզրումերին հնարավորություն են տալիս լինել ավելի մրցակցային եւ ուրախությամբ պիտի պիտի ասեմ, որ թե Հայաստանում, թե Արցախում լրագրողները այդ տենդենսներին հետևում են։ Հետաքրքիր է ու շատ լավ, որ միևնույնն է գործող անձը մնում է մարդը։ News maker կլինի թե արտիկ ստեղծող գուցե ինչ որտեղ, բայց դա մարդն է, այսինքն ինչպես նշեցիք, տեխնիկական զարգացվածությունը չի գերակշռում մարդու գործոն, այնուամենայնիվ մարդն է օգտագործում տեխնիկական։ Իհարկե, չէ որ նաև տեղեկատվության սպառողը դեռևս մարդն է։ Իհարկե, ասենք համաշխարհային սակարաններում, բորսաներում համակարգիչներն էլ են տեղեկատվություն սպառում որոշումներ կայացնելու համար, բայց հիմնական տեղեկատվության սպառողը մնում է մարդը։ Սա շատ հետաքրքիր պարադոքս է առաջանում, որ տեղեկատվության ծավալի մեծացումը եւ տեղեկատվության սպառման մեծացումը հնարավոր է ուղիղ համեմատական չլինեն իրար հետ, որտեղ ֆիզիկապես մարդը որոշակի քանակ տեղեկատվությունից ավել դժվար թե կարողանա սպառել կամ իրեն պետք լինի սպառել։ Շատ մեր գործընկերներ դրսում իհարկե ավտոմատացրել են լուրերի արտադրության մի մասը եւ մեծացրել են այդ ծավալները։ Շատերը դա նաեւ արել են թե ժամանակի խնայողության, թե մարդկային ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործման առումով։ Մեր իրականությունում, քանի որ մեր նյուզրումերը համեմատության մեջ ավելի փոքր են, կարծում եմ այդ փուլը չի գալու, որովհետեւ մեր դեպքում տեխնոլոգիան ուղղակի գալու է հավելելու արկա ներուժը։ Առանց այն էլ, եթե լինենք անկեղծ, բոլորս ենք տեսնում անում, որ մեր բոլոր հրատվամիջոցներում մենք թե անգամ համարենք շատ ենք, շատ քիչ են։ Համադրելի առումով մեր քանակի բնակչություն ունեցող միավորների լրատվամիջոցների հետ եւ կարծում հայ իրականության մեջ մենք չպիտի վախենանք տեխնոլոգիական զարգացումից եւ դա պետք է շատ ճիշտ օգտագործենք եւ ավելացնենք մեր ներուժը, որովհետեւ մեր հիմնական թիրախը այս առումով ներքին մրցակցությունը չէ, այլ ավելի շուտ մեր որոշ հարևանների ինֆորմացիոն ագրեսիվ ներթափանցումները կանխելն Հայաստանը եւ համաշխարհային առումով իրանց պատշաճ պատասխան տալ։ Այդ առումով մենք նույնպես տարբերվում ենք, որ պետք է լինել զգուշ, զգոն, տեղեկատվական պատերազմ ասած միշտ կա։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի զգուշություն բառը փոխարինենք ճշմարտություն բառով, որովհետև երբ որ ասում ես ճշմարտությունը, դու այդտեղ շատ ուժեղ ես։ Եվ մեր շահեկան տարբերությունը տեղեկատվական հիբրիդային պայքարում պիտի լինի նա, որ մենք ասենք ճշմարտությունը եւ փորձը ցույց է տալիս, որ մեր բաց լինելը տեղեկատվական առումով իհարկե ունենալով իր թեր եւ դեմ կողմերը ավելի շատ մեզ օգնել է, քան խանգարել, որտեւ վերջի վերջո պիտի հասկանանք նաեւ որ տեղեկատվական հակապայքարի էլեմենտներից մեկն էլ այն է, որ անգամ քո հակառակորդը պիտի ավելի վախենա քո ճշմարտությունից, քան իր ստից։ Մեր սպառողը երկրի ներսում է հիմնականում, մենք կարող ենք դատել մեր դրսի սպառողների մասին, այն հղումների քանակի վերաբերյալ, որ ստանում ենք, հիմնականում պահանջարկը այն տեղեկատվությանն է, որը վերաբերում է Արցախի հարցին, Հայաստանի դիրքորոշմանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը եւ տնտեսությանը։ Որոշ չափ դրամի հոսքին, ներդրումներին, նոր նամականիշերի անգամ մետաղադրամների շատ մեծ հետաքրքրություն կա պեղումների վերաբերյալ տեղեկատվության նկատմամբ, շախմատային տեղեկատվության նկատմամբ, որտեղ Հայաստանը շախմատային քարտեզի վրա աշխարհի շատ անհամաչափ մեծ է իր ֆիզիկական չափերի համ համեմատ եւ այդ առումով նաեւ շախմատային լրատվությունն է խիստ պահանջված, այսինքն մենք փորձում ենք նայել աշխարհին Երևանից աշխարհի աչքերով։ Արցախի մասին ինչ կասեք, Արցախի լրատվամիջոցները ինչով են տարբերվում, ինչ է նրանց պահանջվում հաշվի առնելով եւ տարածքը եւ Արցախը որպես այդպիսի։ Արցախի լրատվամիջոցների մասին պիտի ասեմ միայն լավը, որովհետեւ ես հասկանում եմ այն բարդ միջավայրը, որն աշխատում են իմ գործընկերները, հասկանում եմ այն օբյեկտիվ բարդությունները, որ կան, ես խոսում եմ բոլոր գործընկերների մասին, թե տպագիր մամուլի, թե ռադիոյի, հեռուստատեսությանի, թե ինտերնետ մեդիայի, որովհետև Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունը սահմանափակում է թե ուսումնական ծրագրերի անցկացման հնարավորությունը, թե նոր փորձի ներթափանցումը, թե Արցախյան լրատվամիջոցների միջազգային շատ լայն կապեր ունենալը եւ ես հասկանում եմ, որ Արցախյան լրատվամիջոցները եղած ռեսուրսներից փորձում են քամել ու ստանալ առավելագույնը եւ այս առումով միայն դրվատանքի խոսքեր պիտի ասեմ։ Մեր կողմից կարող եմ ավելացնել, որ համարում ենք մեր նպատակներից մեկը ամեն կերպ աջակցել, որպիսի այդ բացերը, որ օբյեկտիվորեն առաջացած են, ինչ որ չափով մեղմվեն, որպիսի նաև մեր փորձը կարողանանք փոխանցել, մեր գործիքակազմերը կարողանանք փոխանցել մեր արցախցի գործընկերներին, որտեղ ավելի կարևոր գործընկեր մենք չունենք, քան մեր քույրերը եւ եղբայրները։ Ես մեծ հպարտությամբ եմ դա ասում, որ Armenpress-ի համար ամենակարևոր գործընկերները մեր Արցախի եւ Հայաստանի լրատվամիջոցը ռեսուրսներն են Արցախի մասնավորապես եւ մենք մեր ուժերի ներածի չափով անելու ենք հնարավորն ու անհնարը, որպիսի Արցախի բոլոր լրատվամիջոցները թե ամրապնդվեն, թե կայանան, թե իրենց տեղը զբաղեցնեն համաշխարհային լրատվական քարտեզերով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հնարավորության համար։ Միացածում կնդիրներին հիշեցնում ենք, որ եթերում Բարև մարդ Աստծո հաղորդաշարն է։ Կարճատև երաժշտական դաթար ենք հայտարարում։ Մնացեք մեզ հետ։ Օրը իմ քեզ նով սկսվում Ավարտում է քեզ անով Երբ խոսքերը չեն ասվում լռության մեջ մենք իրար հասկանում ենք աչքերով կյանքը իմ քեզնով սկսվեց ու սիրով շարունակվեց ամեն պահն է ցանկալի սիրտս քո շնչով էլի երբ անունն եմ քո տալիս սիրել ուրիշ աշխարհ է այնքան ինքնազատ ու թանկ քեզ շսիրելը անհնար է իմ սերին երազանք իմ կյանք քո սերը մի ուրիշ աշխարհ է որ երջանիկ է իմ հոգին երկու սրտի մեր ճանապարհ անցնող զգացմունք իմ երջանկության արցունք երբ կողքից ես դու անգամ հավատամ են վարկյան կարոտում եմ քեզ այնքան սերին զուրես դու տանում սիրտը իմ կշտանում Անանգից քո զարկերից ոստիպում են ինձ նորից մորանալու կատարվել այս օրից քո սերը մի ուրիշ աշխարհ է այնքանի ծարազատ ու թան քեզ չսիրելը անհնար է իմ սերին երազանքին կյանք چشخاره ای اور یانی که تو حس نمی میذ که کامی جان کیکس کامی س մեր ճանապարհը թող հասնի մեզ երկնքի կամիկյան քեզ սիրելու կամիսե չմարելու կամիկյան կամիսե չմարելու Você me unir, ստացար ազատութակ Կեզ չսիրել է անհնար է Իմ սերին երազանք իմ կյանք Քո սերը մի ուրիշ աշխար է Ուր երջանիկ է իմ հոգին Երկու սրտի մեր ճանապարը Թող հասնի մեզ երկնքին Քո սերը մի ուրիշ աշխար է Այնքան ինձ առազատութակ Կեզ չսիրել է անհնար է դուրսեր իմ երազանքին կյանք, քո սերը մի ուրիշ աշխարհ է։ Բարև մարդ Աստծո հաղորդաշարն է եթերում։ Մենք պատրաստական ենք ձեզ տրամադրել հետաքրքիր տեղեկատվություն համեմված երաժշտական դաթարներով։ Արցախի երիտասարդ լրագրողների հայաստանյան առաջատար լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը ներկա էր նաև լրատվական ռադիոյի ծրագրերի տնօրեն Գարեգին Խոմարյանը ով խոսեց աուդիո արտադրանքի հետ աշխատելու ժամանակակից մեթոդների, վիզուալ ռադիոյի որպես նոր ուղղության եւ ռադիոյի որպես մշտապես պահանջարկ վայելող լրատվամիջոցի մասին։ Գարգին ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Ես էլ ձեզ։ Նախ որպես գոլեգայի եւ ռադիոյում աշխատող գոլեգայի, կցանկանայի ռադիոն որպես լրատվամիջոց ու ընդհանրապես ժամանակակից լրատվամիջոցի պահանջների մասին մի քիչ խոսենք։ Ժամանակակից լրատվամիջոցների պահանջները մի քիչ այլ են ժամանակահատվածին համապատասխան, այսինքն բիզնեսն է նաեւ ինչ որտեղ մտնում, մի քիչ տարբեր են տեսակետները։ Դե գիտեք, մասնավոր լրատվամիջոցները այդ մոդելներից մեկն է։ Լինում են պետական լրատ լրատվամիջոցներ, հանրային լրատվամիջոցներ ու նաև մասնավոր լրատվամիջոցներ, որոնք բիզնես մոդելով են աշխատում, այսինքն եթե ոչ սարսափելի մեծ գումարներ են վաստակում իրենց աշխատանքով, ապա գոնե ինքնաբավ են։ Երբ ասում են բիզնես լրատվամիջոց, մեդիա բիզնես եւ այլն, ոչ մեկ գերշահույթների մասին չի խոսում, խոսում են փոքրիշատե ինքնաբավ վիճակի գալու մասին։ Ամեն այն դեպս մեր տարածաշրջանում ուծե ուրիշ տեղեր կան սարսափելի եկամտաբեր մեդիաներ, բայց որքան որ ես եմ տեղյակ աշխարհի նույնիսկ են տիտանները հիմա նոր բաներ որոնելու փուլում են, որովհետև բոլոր են դասական ձևերը փոխաշխատելու ու լրատվամիջոցի աշխատանք պահպանելու իրենք աշխարհով մեկ են փոխվում ու ամեն օր են փոխվում ես ես կարող եմ վստահ ասել որ անգամ New York Times-ն է նոր բիզնես մոդել հիմա որոնում էլ չասեմ հերարցակող լրատվամիջոցները հեռուստատեսություններն ու ռադիոները սա գլոբալ խնդիր է որին դեռ պատասխան չկա այսինքն այն ինչ որ մենք տեսել ենք 20-րդ դարի վերջում 21-րդ դարի սկզբում բիզնես բաղադրիչի իմաստով այսօր ասենք այսպես իրականությունից կամած կամած հեռանում է ու բոլորն են փորձում իրենց համար ինչ որ մի նոր բան գտնել սառում։ Իսկ սկզբանե ընտրեցիք ռադիոյի տարբերակը։ Ռադիոն կոնկրետ ինձ համար որպես արդեն 10 տարի է ռադիոյում աշխատող մարդու, առաջին հերթին զգացմունքային ու խորհրդավոր լրատվամիջոց է։ Ձեզ համար ինչն էր մոտիվացիան, ասենք հենց ռադիո ունենալուն։ Եթե հայրը ժամանակին հեռուստատեսություն բացել, երևի հեռուստատեսություն կունենանք մեր ընտանիքին է պատկանում։ Ռադիոյի հերիքեցինք 2000-ական թվականներին, որովհետև ինչպես նախնական զրույցի ժամանակ ասեցի, այն ժամանակ ռադիոյի հեռուստատեսության գները ահավոր տարբեր էին 考虑一下。 Ռադիոն խորհրդավոր է, ռադիոն հրաշալի է։ Իմ համար էլ ինքն է շի որ բիզնեսը։ Բիզնեսը այստեղ միջոց է անելու այն, ինչ դու համարում ես կարևոր։ Տիրախը դա այն ամենայնի վետ լրատվական, հասարակական, քաղաքական, մշակութային հաղորդումներն են, որոնք մեր կարծիքով պետք են մարդկանց։ Սա այն կլասիկ բիզնես մոդելը չի, որ եկավ ինչ-որ մեկը, որը փող ունի, ծաղիկի բիզնեսի մեջ մի քիչ պատտեցրել է, բանկ ունեցել է, էս ունեցել է, հիմա էլ արի մի փոքր հեռուստատեսություն կամ ռադիո աշխատեցնեմ որպես բիզնես։ Ամենևին այդպես չի, եթե իմ մասին է խոսքը։ Այսինքն ես իրան ընկալում եմ այնպես ինչպես դուք, ոչ մի տարբերություն։ Խոսվեց վիզուալ ռադիոյի մասին, ինչը Արցախում ամենայն դեպս առայժմ նորություն պետք է որ լինի։ Ուզում եմ այդ մասին խոսենք, ասացիք, որ դա հերոստատեսություն չէ, բայց հերոստատեսություն չէ միանշանակ։ Հա, հերոստատեսություն չէ միանշանակ, այո, բայց ռադիոյի ավելի ժամանակակից, ավելի պահանջարկ վայելող գուցե այսպես Ահա, դա էլ ի՞նչ է ասի ավելի պահանջարկ վայելող է, թե չէ, հիմա թվերով ես կարող եմ ասել։ Մեր ռադիո ռադիոն դեռ որ ավելի մեծ լսարան ունի, քան ռադիոտեսությունը, որը մենք սարքել ենք այդ ռադիոյին։ Իսկ մայրաքաղաքում իդեպ մենակ մենք չենք, ահագին ռադիոներ կան ու կամած-կամած այդ վիզուալ ֆորմատին են ասում։ Ինչա դա Իրանից ներկայացնում։ Դա վիզուալացված ռադիոն է։ Ինքը հերոստատեսություն չի, ինքը իր ռեժիսուրայի, դրամատուրգիայի ու մնացած բաների իմաստով չի համապատասխանում հերոստատեսություն սահմանմանը, ակադեմիական։ Բայց ինքն այնուամենայնիվ վիզուալը դա հնարավորություն է այն մարդկանց, ով վիզուալ ավելի լավ է անցալու, իսկ այդպիսի մարդիկ երևի ավելի շատ են քան աուդիո անցալող մարդիկ, իրենց էլ տեղ հասցնել են ինչ որ ուզում ես ասել։ Ինքը շատ հեշտ, շատ լավ, շատ խորհրդավոր, ինչպես ճարաճ ասեցի։ Այսինքն ինքը նույն ռադիոն է, ուղղակի երկու անգամ ավելի հավեսով։ Ինչպիսին են հիմա պահանջները հենց ռադիոյի հանդեպ վիզուալացրեցինք լավ հետո։ Գիտեք, իմ կարծիքով այդ վիզուալ չվիզուալ ինքը տվյալ դեպքում այդքան էլ կարևոր Կամ տեխնիկական միջոցներին համապատասխան, այսինքն ինչն է։ Ամեն ինչը չորրորդական է։ Այն ամեն ինչ, ինչը մարդուց դուրս է, չորրորդական։ Այսինքն այնուամենայնիվ մնում է մարդը այստեղ։ Այնուամենայնիվ ռադիոն լինի վիզուալ թե ոչ վիզուալ, դա տեխնիկական միջոց է, որի միջոցով մարդ ինքը իրեն հասցնում է այլ մարդկանց կարող եք ռադիոյի հաղորդակը միացնել 40 կիլովատանոց շատ հզոր կամ ունենալ գերհզոր վիդեո սերվեր համացանցում ու խշակ խշոց հերարցակել։ Դա նույնպես տեխնիկապես իհարկե ռադիո է, բայց որ մարդն է շատ կարող։ Մենք երբեմն շատ ենք կենտրոնանում այդ տեխնիկական լուծումների վրա, ինչն է պահանջված։ Իմ կարծիքով ռադիոն Հայաստանում գնալով դառնալու է ավելի հասարակական քաղաքական։ Մենք նախադեպեր ունենք, երբ դասական ժամանցային ռադիոկայանները կամած-կամած սկսում են ավելացնել իրենց հասարակական քաղաքական բովանդակությունը։ Դա թերևս պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով։ Գործոններից ամենակարևորը այն է, որ հասարակական քաղաքական product ստանալը ռադիոյում գների տատանումները բաները, բաները հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ ավելի էժան է, էականորեն ավելի էժան է, քան հեռուստատեսային։ Իսկ պահանջարկը հասարակական քաղաքական կոնտենտի կա, մարդիկ ուզում են հասկանան ինչ է կատարվում իրեն շուրջը ու իրենք էլ են մասնակցությունը մեծացել է հասարակության քաղաքականությանը։ Մենք հիմա շատ հետաքրքիր փուլում ենք ապրում քաղաքացիական հասարակության աստիճաններով հերթական քայլը անելու։ Դա բնականաբար պետք է արտացոլվեր նաև մեդիաներում, մեդիան առհասարակ ու ռադիոն հատկապես վերոնշյալ պատճառներից ելնելով մի փոքր ավելի հասարակ հասարակական քաղաքական է դառնալու իմ կարծիքով առաջիկա 3-4 տարվա մեջ, քան այսօր, որովհետև այսօր նա ավելի հասարակական քաղաքական է, քան 3-4 տարի առաջ ու որևէ բան չի փոխվել իմաստով գիծը շարունակվում։ Ես վստահ եմ, որ մի երկու տարվա մեջ մենք, եթե ոչ եւս մի լիարժեք լրատվական հասարակական քաղաքական ռադիոգոնը մայրաքաղաքում կունենանք, ապա կայաններից գոնե մեկը գոյություն ունեցող շոշափելի շեղում կունենա դեպի այդ ֆորմատ, այդպես կանխազգացում ունեմ։ Եվ դուք հնարավորություն ունեք հիմա Արցախցի ձեր գոլեգաներին ողջունելու եղել եք Արցախում եւ կարող եք կարծիք հայտնել ինչ փոփոխություններ են այնտեղ անհրաժեշտ բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանի բոլոր մնացած մարզերում, այստեղ լոկալ համայնքային մեդիաների զարգացման խնդիր է դրված։ Community media հասկացողություն կա, որը մերոնց ցավոք սրտի չկա, այսինքն ոչ միայն Արցախում, նույնիսկ Երևանում չկա այն հատվածներում, որտեղ որ պետք է լիներ։ Ես օրինակ շատ կուզենայի, որ Ղարաբաղում լինեին տեղական խնդիրների վրա կենտրոնացած հեռարձակող լրատվամիջոցներ, ասենք Կարվաճարի ռադիոկայան, որը ունենալ 3-4000 ռադիոլսողը, բայց այդ ռադիոկայանը լիներ բացառապես Կարվաճարին ու Կարվաճար զարգացու խնդիրներին նվիրված։ Շատ կուզեի, որ նման կայան լիներ Մարտակերտում, Ադրուտում, բոլոր-բոլոր տեղերում։ Որքան հասկանում եմ, Արցախում օրենսդրությունը մի քիչ ավելի թեթև է այս իմաստով, ու զուտ օրենսդրորեն դա շատ ավելի հետաքրքիր է։ Ենթադրենք, դες իմը շատ ավելի հեշտ կլինի ասենք։ Շուշիում ռադիոկայան բացել, քան նույնը անել Երևանում, դաշտը շատ ավելի լիբերալ է, որքան ես եմ հասկանում Արցախում։ Ես շատ կուզեի, որ այդ ներուժը օգտագործվեր, լինեն կայաններ նվիրված կոնկրետ իր համայնքի քննիչներին չասեմ մենակ խնդիրներին, համայնքին, այսպես։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես շնորհակալություն։ Հանդիպումը կարծում եմ օգտակար կլինի։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ <laughs> Հուսանք հետագա համագործակցություն եւս կլինի։ Շնորհակալություն։ ի վեր ու կորորվին ուսնից կախված կյանքիս հեքիաթն իմ հնարած կյանքիս հեքիաթն իմ հնարած կլքի ու կգնա մի օր ինձնից կհեռանա իմ երկնանիվների վրա իմ երկնանիվների վրա Երկերը իմ կարնեն թևեր Եվ իմ սրտից կտակ չեմ վեր Այսպես հերթով շարան շարան Նրանք ինձնից կհերանան Նրանք ինձնից կհերանան Kılır տարբերակ երաժշտական դաթարից հետո հաջորդ 30 րոպեն ձեզ հետ կլինի Յուլիան։ Հաճելի ունկնդրում եմ մաղթում, իսկ ես գալիք 2017-ին մաղթում եմ բոլոր ունկնդիրներին ու համայն աշխարհին խաղաղություն, լիություն, մանուկներին անհոգ մանկություն, երիտասարդներին բազում հերանեկարներ ինքնադրսևորվելու համար, տարեցներին արժանի հանգիստ։ Շնորհակալ եմ բոլոր ունկնդիրներին ողջ տարվա ընթացքում մեզ լսելու համար։ Իսկ թե կախարդական փայտիկ ունենայի, կարգել էի բոլոր պատերազմներն ու բոլոր մարդկանց հոգիները սիրով կլցնեի։ Աշխարհին մանկան մաքրություն է պետք։ Ամենքս մեր բախտով գնում ենք մեր ճամփով երկար թե կարճ գիտի միայն ճակատագին հզոր Հույս հավատքի հույսի շրջպարը մեզ նվիրում է նոր տարին եւ խելագարում է արարքները գացնում ուշերով ու սրտի քաչ բարձրացած հնարավորություն ամեն մի կյանք ունի մի մոտ ունի հավերժություն կյանքով հարթած խապված եւ դիմակներ հանած կանգնած ենք նոր տարվա Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Բարև Մարտհաստո հաղորդաշարի տարեվերջյան թողարկումը։ Հուսամ մեր ռեժիսորի ընդրած թեթական երաժշտական կատարումը նույնպես ձեր ճաշակին համահունչ կլինի։ Մնացեք մեզ հետ։ երազիս մեջ կարոտավա համբուրեցի հայրենի Մարդերի հետ արտասվեցի Արցունք դարանցոն հայրենի Մասիս ներվից նայում մերից Արագացներ 说。 а вишканач мене. Երկար էի մտածում այն մասին, թե ինչ թեմայի շուրջ պետք է խոսեմ մեր հաղորդաշարի 2016 թվականի եզրափակիչ թողարկմանը։ Խոստովանեմ, որ տարբեր թեմաներ էին պատտվում մտքիս մեջ, բայց եթե դուք հետևում եք մեր հաղորդաշարին, անպայման նկատած կլինեք, որ ամբողջ տարվա ընթացքում ինձ առավել հուզող խնդիրներից էր ազգապահպանության հարցը։ Ճակատագրի քմաճիկով աշխարհով մեկ եղած մեր ժողովրդի արժև ծառացած կարևորագույն խնդիրը։ իր լեզվին ու կրոնին հավատարիմ մնալու համար մակարող հայն այսօր խաղաղ պայմաններում հեռանում է իր ազգային դիմագծից, մոռանում իր լեզուն ու արժեքները։ Խնդիրը շատ բազմաշերտ է ու ոչ միանշանակ։ Մեր ազգի մի մասի Սփյուռքի պարագայում այդ ամենն ինչ որտեղ սпасելի էր, որովհետև բնակվելով օտար երկրում բնական է, որ պետք է խոսեն օտարի լեզվով։ Օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով նրանց համար առավել դժվար է ազգային հոգեկերտվածքի ու մշակույթի պահպանումը, սակայն արի ու տես, որ հայրենի տարիքում նույնպես օտարամոլության դրսևորումներ կան, որոնք արդեն դժվար է հասկանալ ու ինչ-որ կերպ արդարացնել։ Այս մտորումներն ինձ տարան Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լեզվի տեսչություն, իմանալու, թե ինչ գործառույթներ է իրականացնում լեզվի տեսչությունը, ինչ քաղաքականություն է իրականացնում եւ որոնք են այն խնդիրները, որոնց հետ առնչվում է այդ կառույցը։ Լեզվի տեսչությունն Արցախում գործում է 2006 թվականից։ 2014 թվականից տեսչության պետի պաշտոնը զբաղեցնում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արտակ Գուլյանը։ Ներկայացնելով իմ զրուցակցին ուզում եմ ասել, որ նա ավարտել է Երևանի Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը 2008-2011 թվականներին ղեկավարել է Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության մասնագիտական կրթության ու գիտության բաժինը։ 2000 թվականից առ այսօր դասավանդում է Արցախի պետ գիտական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում։ Արտակ Գուլյանի հետ մեր զրույցը սկսեցինք իր ղեկավարած կառույցի իրականացրած աշխատանքներից։ Լեզվետեշությունը իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լեզվական քաղաքականությունը, պետական լեզվական քաղաքականության, այսպես ասած, իրական իրականացնողը լեզվետեշությունն է։ Ինչ հայերեն ներկայացնում է քաղաքականությունը։ Քաղաքականություն նախ գրական հայերի պահպանումը, լեզվի մասին օրենքի, գովազդի մասին օրենքի, բազմաթիվ այլ օրենքների, որոնք առնչվում են լեզվին, դրանց դրույթների պահպանումը, որն է լեզվի անաղարտության պահպանումը։ Մենք ոչ միայն Արցախում, այլև Հայաստանում ունենք այս խնդիրը։ Սա շատ բարդ խնդիր է, նույնիսկ գործյան հանգույց կարելի այսօր անվանել, որովհետև օրեցօր ավելի լուրջ, ավելի նոր մարտահրավերներ են առաջադրում լեզվի հանդեպ, իսկ լեզուն մենք գիտենք միայն սոսկ լեզու չէ, միայն հաղորդակցման միջոց չէ։ Լեզուն ինքը լեզվամտածողություն լինելով, լեզուն ինքը փիլիսոփայություն, մշակույթ լինելով ներկայացնում եւ իր մեջ ամփոփում է մի ամբողջ ազգի մշակույթ, ազգի ամբողջ անցյալը եւ դրանով հանդերձ ազգի ապագան հետեւաբար խաթարվելով լեզուն մենք այսօր արդեն բնականաբար վտանգում ենք մեր ապագան այսինքն լեզու կամ լեզվամտածողությունը ասելով մենք պետք է հասկանանք ազգապահպանություն մենք պետք է հասկանանք հայապահպանություն ինչ խնդիրների մարտահրավերների մասին ախոսք ասեմ նախ գլոբալիզացիա այդ համահարթեցում կոչվածի հետևանքները որոնք արդեն են արցախում են այսօր շատ լուրջ իրենց խոնդերը արդեն դրել են եւ արմատավորվել են նույնիսկ մենք տեսնում ենք օտարամոլություն կոչվածը խոսքը միայն ազնավների մասին չէ ընդհանրապես մարդկանց մտածողության, մարդկանց կեսվածքի, մարդկանց արդեն նաև բնավորության, հետեւաբար նաև մտածողության մասին է։ Ընդհանրապես գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Մարդկանց թվում է թե եվրոպական, օրինակ, կամ անգլիական, կամ թեկուզ ռուսական, կամ այսպես ասենք, օտար անուններով կոչելով իրենց հիմնարկները, խանութները, ձեռնարկությունները եւ այլն։ Դրանք կարծես դառնում են եվրոպացի։ Դրանք կարծես դառնում են ավելի բարձր, բայց սխալ է կարծել, թե կա ավելի բարձր քան հայը կարծիքով ամենաբարձրն է հայը։ Հետևաբար սա զգալու համար պետք է հասկանալ լեզուն, որովհետև մենք լեզվից հեռանալով, ընդունելով միայն լեզվամշակույթում, մենք սկսում ենք թերագնահատել ինքներս մեզ։ Թերագնահատումը անշուշտ հանգեցնում է ոչ թե օտարամոլության, ինչպես շատերն են մտածում, այլ ստրկամտության։ Մարդու մեջ արթնանում է ստրուկը եւ եւ սա բնական է ինչու որովհետեւ նախ դու արդեն տվյալ օտար ազգի արժեքներ կրողը չես ինչքան ուզում նրան նման լինես կամ քո ազգանը յան չլինի կամ քո երեխայոնը հայկական չլինի երկրորդ դու արդեն հայել չես այսինքն միջինում կանգնած մարդը ամենասարսափելին է սա ստրուկն է այսինքն դու ռուս չես դու անգլիացի չես բայց հայել չես բա ինչ ես հնից հեռացած նորին չհասած այո քանականապես միակ պահպանող լեզուն է որը տալիս է ոչ միայն հային հայ մնալու հնարավորություն, այլև քեզ բարձր դասելու, որտեղ վերջի վերջ ազգ ենք աստվածային լեզուն ենք մենք։ Բայց վերջերս աննանունների երեխաների անվանակոչության հարցում կարելի ասել, որ ձգտում են հայկական անուններով կոչել, ես ինքս նկատել եմ այդ միտումը։ Ճիշտ ասած, ես անձնանուններին այդքան շասուն չեմ դարձնում, որովհետև օրինակ մենք ունենք այսօր չգիտեմ նույն հա- հայկական անուն ազգանով հայ մարդ, որը ոչ թե դավաճար, մի ստոր կենթանի է, որ անցել Ադրբեջանի սահմանում։ Եվ ունենք օրինակ միայն օտար անունով կամ ազգանով հայ մարդ, որը շատ հայրենասեր եւ նույնիսկ զոհվել է, ասենք Արցախի ազատագրական պայքարում։ Գուցե իմ սխալն է, որ ուշադրություն չեն դարձնում դրան, գուցե, բայց խոսքը ոչ թե անվան մասին է, այլ ընդհանուր երևույթի։ Մարդու ընդհանուր լեզվամտածողության մասին է։ Տեսեք, ի՞նչ է այդ այկինը։ Երբ հարցում են, ասում են, Օրինակ, ես հայերեն չգիտ, բայց ես ավելի հայրենասեր եմ, քան շատ բազմաթիվ հայեր, որոնք գիտեն հայերեն։ Ես համամիտ եմ, ասում ճիշտ ես ասում։ Համամիտ եմ, ես արդարացնում եմ նրան, ինչու՞ որովհետև նույն այդ ասողը օրինակ ես գիտեմ նա պայքարել է նա կռվել է նա նույնիսկ վիրավորվել է բայց հարցը այստեղ ոչ միայն կռիվն է գիտեք հարցը ավելի խորն է հարցը հայկական մշակույթն է ընդհանրապես լեզու չիմանալով հայերենը չիմանալով բացառվում է դու կարողանաս մտնել հայկական մշակույթի մեջ լեզվի դերը չգիտակցելով, չմտնելով լեզվի խորքերը, դու չես կարող մտնել հայկական մշակույթի այն խորքերը, որոնք ես տանելու են դեպի քո ակունքները, բացառվում է դա։ Այլ լեզվով դու չես կարող հասկանալ հայ մշակույթը։ Այլ լեզվով ոչ ոք չի կարող հասկանալ նարեկացի օրինակ։ Բացառվում է։ Սա միայն հայը պետք է լինի։ Օրերս տեղի ունեցած մի միջոցառման ժամանակ, որին ներկա էինք եւ ես եւ լեզվի տեղշության պետ Արտակ Ղուլյանը, Հայաստանի լրատվական ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը, խոսելով հայկական սփյուռքի ունեցած լեզվական խնդիրներից, այն միտքն արտահայտեց, որ կարևորը հայրենիքի ու սփյուռքի շփումներն են, որ լեզվով էլ որ դրանք լինեն։ Այսինքն մեր գերխնդիրը պետք է դառնա ասելիքը տեղ հասցնելը, անկախ այն բանից, թե դրա համար մենք կօգտագործենք հայերենը, անգլերենը, ֆրանսերենը կամ ճապ ճապոներենը։ Ի վերջո հрьяաների քանի տոկոսն է այսօր խոսում եբրայերեն։ Այս մտքի հետ իմ զրուցակիցը բացարձակապես համաձայն չէ։ Գարեգին Խումարյանն էր կասեմ, որ անդրադարձած։ Հետաքրքիր բան ասես հрьяաներին։ Այո։ Այո, հрьяաներին վեց օրինակ, որ քանի միլիոն հրեից միայն եբրայեր են գիտեն միայն Իսրայելում ապրողները։ Այսինքն այն կապող իդենտիֆիկացնող այդ երևույթը։ Ես գիտեք մի բան ասեմ մեր դժբախտությունը, որ մենք միշտ փորձել ենք համեմատվել եւ այստեղից էլ սկսվել է մեր ողբերգությունը։ Մենք մի քիչ յուրահատուկ, մենք ոչ թե մի քիչ, այլ բացառիկ ազգ ենք այս առումով, չի կարելի համեմատել։ Մենք ոչ թե շատ լավն ենք կամ վատը, դա չի հարցը, այլ չպետք է համեմատվել ոչ մեկի հետ։ Նույն հрьян հрьян չիմանալով ինքը միևնույն է ինքը հրեական մշակույթի արժեքներ կրողն է։ Սա հետաքրքիր բան է։ Հայ մարդը հայոց դեզուն չիմանալով չի կարող հայ արժեքները կրել իր մեջ։ Ինչու՞ մեր արժեքները միայն խտացված են մեր լեզվի մեջ։ Լեզվի մեջ միանշանակ։ Ուրիշ բացարձակած ունենք մշակույթը։ Նույնիսկ ինձ երբեմն թվում է, որ սկզբից եղել է հայ լեզուն, հետո հայ մարդը թեկուզ սա անհետ է հնչում, բայց լեզու մեզանից առաջ է գնացել։ Եվ հենց սա է մեր ինչ որտեղ նաև դժբախտությունը, որ լեզուն շատ հարու, շատ նույնիսկ ասում եք, չէ, աստվածային լեզու է, այսքան նաև իր հետաքրքրությամբ հանդերձ բարդ լինելով նաև սկսել է վանել շատերին որովհետև այլ լեզուները, այլ օտար լեզուները ավելի հեշտ է յուրացնելը, ավելի հեշտ է ապրել այդ լեզվով, քան հայերեն։ Հայությունը ճակատագրի բերումով թված է ամբողջ աշխարհում, որտեղ նրանց ավելի եւս ծանր է նրանց համար լեզուն պահպանել, ազգային ինքնության պահպանման խնդիրը շատ ավելի սուր է։ Դուք որպես լեզվի տեսչություն, որպես pedagogan կառույց, որ այդքան գնահատում եք լեզվի իմացության, լեզվամտածողության դերը, որևիցե մի կերպ կարողանում եք ազդել դրսում, ասենք լեզվի դասընթացներ կազմակերպել կամ նման ինչ-որ մի ծրագիր կա, թե՞ չէ։ Գիտեք, կան բազմաթիվ ծրագրեր, նախ տեղում ունենք ծրագիր, մենք բոլորը են անվճար, օրինակ, կազմակերպվում է հայերենը ոչ հայախոսների համար ծրագիրը, երամսյա դասընթացներ։ Իսկ գիտեմ, որ Հայաստանում էլ բազմաթիվ ուսուցիչների համար, հատկապես սփյուռքային ուսուցիչների համար ամեն տարի սփյուռքի նախարարությունը կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց դա քիչ է, քիչ է, որովհետեւ երբ մենք նայում ենք վիճակագրությանը, թվերը շատ տխուր են։ Ինչու՞։ Այսօր աշխարհում կա 10 միլիոն հայ, Իմենքած ասում են հայերեն խոսում աշխարհում 6 միլիոն մարդ։ Սա ի՞նչ է նշանակում 4 միլիոն հայ հայերեն չի խոսում։ Իսկ դա հետեւաբար ինչի հանգեցնելու, այսինքն 4 միլիոն հայ դատապարտված է ուծացման, այսինքն մենք մոտակա ժամանակներում 4 միլիոն հայ կորցնելու են։ Եվ այս տենդենսը շարունակական է։ Ինչու բնական է հայերեն խոսում ենք միայն հայրենիքում դրսում ստիպված խոսելու ենք այլ լեզվով, տվյալ երկրի լեզվով հայերեն չխոսող հայը հեշտությամբ ծոլվում է հայերեն չխոսող հայը հեշտությամբ հեռանում է ազգային հաջողությունից սա ինչ է նշանակում հային հայպահող լեզուն է հետեւաբար լեզվի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել մենք ցավոք այսօր ունենք այդ հնարավորությունը նաև դրսում հայոց լեզվի վրա ուշադրություն դարձնելու այսօր նույնիսկ մենք ունենք շատ մի հասարակ բան տեսեք լեզուների կարմիր գրքում է արևմտահայերն մահանում այդ լեզուն իսկ ինչ ենք անում մենք արդյոք արևելահայերս այսպես կոչված իրավունք ունենք երկրից հանգիստ դիտել, թե ինչպես է մահանում մեր արևմտահայերն, մեր լեզուն մահանում է։ Արևմտահայերենի հետ միասին մերժում են բազմաթիվ սփյուռքահայեր, Ինչի մասն է խոսքը, ինչքան ահավոր բան է սա։ Իսկ գոնե տվյալներ ունեք, թե ասենք դրսում քանի հայկական դպրոց ունենք, քանի երեխա է հաճախում։ Դպրոցներ կան, բայց բարձրագույն կրթօջախ, որտեղ ուսուսանվում է հայոց լեզուն, որտեղ այսինքն պատրաստվում են հայերի ուսուցիչներ, այսուհետ այլ ասել չկա ամբողջ աշխարհում կարելի է մատերի վրա հաշվել 4-ից 5 նման ոչ թե բարձր քոլեջի մակարդակի դպրոցներին, որտեղ պատրաստվում են արևմտահայերենի ուսուցիչներ, որտեղ սփյուռքահայերը խոսում են հիմնականում արևմտահայերեն։ Մենք այսօր արևմտահայերենի ուսուցիչների շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Ես գիտեք ինչի մասին էի խոսում, որ ասենք Ռուսաստանում քանի դպրոցում են հայոց լեզու սովորում։ Չի, ասեմ մի բան։ Դպրոցը հեչ։ Դպրոցը ոչինչ, դպրոցը ոչինչ, լեզու սովոր տարրեն է սովորածում։ Նա լեզու չի։ Միևնույն է, այլ այդ երեխան իմ օրախոր եւ առնել են դեր երկուսն էլ։ Ասում եմ՝ «Մոյ Արմյանի, ինքը չկարող ասի ես հայ եմ»։ Նա գիտի տարերը մոտավորապես։ Նա մի կերպ գրում է տարերը, բայց նա արդեն հայ չի։ Նրանց հաջորդ սերունդը ընդհանրապես հայեր չեն։ Ռուսաստանում է կան որոշակի դպրոցներ, հիմնականում Կիրակնորիա, հա։ որտեղ հայերեն սովորեցնում են։ Չէ, խոսքը ուսուցչի մասին է։ Օրինակ Ամերիկայի համայնքում։ Հա, չկա։ Չկա, չունեն։ Ամեն ինչ չունեն։ Կարդում հայերեն։ Վարժարաններ են։ Վարժանը դպրոցը Յուլիա չունենք մենք ինստիտուտ, բարձագույն ինստիտուտ, որը կպատրաստի ուսուցիչ, որը կսովորասի նոր սերնդիտ արեմտահերը չկա դա։ Այդ մեկը համաձայն է, որ ուսուցիչները չէին պատրաստ։ Ուսուցիչ պիտի լինի։ Մեր նույնիսկ տեսեք են 5 դարերում էլ դեռևս մեծ սուպաշտոցորն է, չէ, 5-րդ դարում 406 թվականին առաջի դպրոցից բացեցին, քեզ գրած համարած ինքը սկսեց դպրոցներ բացել, ինքը սկսեց ոչ թե աշակերտներին սովորացնել, ինքը պատրաստեց ուսուցիչներ, սա է կարևորը։ Մենք այսօր ինչ ուսուցիչներ ենք պատրաստում Սփյուռքի համար։ Չունենք, չկա։ Իսկ դա նշանակում է մենք Սփյուռքին հանձնում ենք բախտի կմահաճուկին։ Սա շատ ահավոր երևույթ է, որի մասին նույնիսկ մտածելը արդեն ահավոր է։ Նույն Ամերիկայում ես տեսել եմ բազմաթիվ ամերիկյան վարժարանների սաներ, նրանք դժվարությամբ են խոսում հայերեն, դժվարությամբ են գրում հայերեն։ Յուրը դու նույն հիմնադրամի այդ մարաթոններն այրել են։ Սրանից 10 տարի առաջ էլ հիմա այլ։ Առաջ ազատ էին խոսում, դժվարություն է խոսում։ Պատկերացրու 10 տարի հետո չահավոր երևույթալուր ջեմաս։ Գլոբալիզացիան շատ ահավոր է դա։ Բոլորին բոլոր ազգային համարտեստում է։ Նույն հայերին եւ այսօր ունենք այն ինչ ունենք։ Այստեղ բնականաբար մի փոքր լեզվի տեսչություն կամ չգիտեմ ինչ նույն Հայաստանի լեզվի տեսչություն չի կարող իրական քայլեր ձեռնարկել։ Մենք օրինակ տեսեք նեհիտակիր բան, օրինակ տեսնում ենք մայրը քաղաք ունենք Ստեփանակերտի խանութում գրած ռուսերեն ռասպրադաժը կամ անգլերեն սեյլ գրած։ Ես մոտենում եմ այդ աղջկան, օրինակ դուգանելու փոխարեն նախ վաճառողուն կամ պատասխանատուին բացատրում եմ, որ օրինակ այդ որ Ղարաբաղցին հասկանում ինչ է սեյլը։ Խորոս ցույց տան։ Բացի այսօրվա երիտասարդները որոնք անգլերեն սովորում են, հա սեյլը ինչ է, բայց որ Ղարաբաղցին չգիտի ինչ է զեղչը։ Նույնիսկ ծերուններ գիտեն, չգիտեմ, նույնիսկ մանուկները գիտեն։ Օրինակ դու զեղչ չգրելով, դու վիրավորում ես բոլորին, այդ թվում ինձ ոչ թե որպես պաշտոնյա, ոչ թե ինչ որ պետական պատվի իրականացնող, այլ որպես հայ մարդու Ես իմ հայկական երկրում որպես հայ մարդ չեմ տեսնում գրած հայերեն բան։ Ես տան բացատրում եմ, որ բա ինչ պիտի գրենք, ասում գրի զերջ։ Նա գրում է զերջ, բայց ես գիտեմ, այդ վաճառողուհին էլի մնաց այն սեյլի մակարդակում, այն հարթությունում, ինքը չեկավ այդտեղ։ Միջդեպ մեր խնդիրը պետք է նրան փրկել, նրան բերել այստեղ կամ մտնում ես խանութ ասում ես զրասի ես բազմից եմ ասել դրա մասին դրա պես յուրաքանչյուր մարդ ոչ միայն հայերը լեզուն ինքը այդպեսին է միշտ ձգտում է հեշտին օրինակ կարճ բառեր ենք ասում Երբ օրինակ ունենք հայերեն բառը, որ բավականին երկար է, եւ դրա փոխարեն այլ օտար բառով կարճը օգտագործում ենք, թեկուզ էլի արդարացված չէ, բայց կարելի է հասկանալ, կարճը դրա համար օգտագործում են։ Բայց եթե կա հայերեն բարև բառը, օրինակ զդրասին ինչ կապ ունի այդտեղ։ Ինչ արժե զդրասի։ Կամ ունենք հայերեն արև բառը 3 տարուց բախվածած, բայց ունա սոլնշկա։ Սոլնշկա դες քանի տարը։ Կամ ով դեսու նոր տարուն ասեն նովի գոդ։ Կամ նման բազմաթիվ հարցեր, այսինքն չի տեղավորվում դրամաբանության մեջ։ Ինչու՞։ Սա այնտեղ ասում եմ։ Առաջ ես էլ եք մտածում շատերի պես որ օտարանալությունը, բայց կամաց կամաց համաձայնվում։ Ավելի շուտ չէ ստրկամտությունը դա։ Եթե էպիսին են չէ, միևնույն դա հանգեցնելու է դրան որովհետեւ տեսեք հետաքրիր բան է։ Ինչ է տեղի ունենում այդ ընթացքում։ Եվ դու ես օգտագործում քոնը, օգտագործում ես օտարինը։ Անկարած ինչ լեզու է, կարևոր չէ ռուսերեն թե անգլերեն թե ֆրանսերեն։ Դու թերագնահատում ես քոնը։ Իսկ քոնը դու ես։ Այսինքն դու թերագնահատում ես քեզ։ Ինքդ քո աչքին իջնում ես արդեն բարձրացնելով օտարինը այսինքն դու օտարի առաջ ինքդ քեզ իջեցրիր միշտ ինքը պետք է քեզ իջեցներ չէ կամ դու պետք է նա իջեցներ բայց դու իջար նա առաջ ինչու որովհետև դու ինքդ կամավոր հանձնվեցիր այդ դուրք տվեցիր այսպես կոչված գլոբալիզացիան որ այսօր է դրան չերճաշում կամավոր գնացիր դրան ու դու դարձար ստրոգ դու չգնահատեցիր քոնը դու ունեիր ավելի ոչ թե ունեիր քոնը այլ ունեիր ամենալավը սա իրենք ասում յուլեսա աստվածային դեզուր չկա ավելին քան հայկական։ Չկա որևէ մեկը ոչ հայ, որ ուսումնասիրելու չգերվեր մեր լեզվով։ Չկա որևէ հայ լեզվաբան, որ ուսումնասիրել չխորանար ու նույնիսկ ինչ որտեղ չզգար, որտեղ խենթանում են։ Որովհետև աստվածային այս միստիկականը տանում է, չէ՞, այսպես խորանալով ավելի կարող խելագար է մարդ աստվածային լեզվը։ Եվ ինչպես եք տեսնում այդ խնդրի լուծման տարբերակները։ Մենք մշակել ենք որոշակի քաղաքականության նախագիծ, ներկայացրել ենք Համոզված ենք պատկան կառույցները նույնպես կոժանդակ են կաջացել մեզ, որ ես սա իլ եմ ասում եք տեսչության կամ եք կրթության գիտության նախարարության խնդիր չի։ Սա համազգային խնդիր է, սա շատ լուրջ խնդիր է, սա շատ հավակնոտ ծրագիր է, նույնիսկ որովհետև այլ քայլեր չձեռնարկելու դեպքում մենք իրոք դատապարտված ենք շատ տխուր հետևանքների։ Լեզվից հեռանալով մենք հեռանում ենք ինքներս մեզնից, հետևաբար մենք հեռանում ենք մեր հայրենիքից։ Այսինքն հայրենիքում ինքներս մեզ գալու ենք օտար։ Բայց ես չեմ պատկերացնում այն ինչ պետք է արվի, որ մարդկանց լեզվա աշխարհից հեռանա օտար ծագում ունեցող բառերը։ Կամ բազմաթիվ խնդիրներ կան ինչու բազմաթիվ խնդիրներ կան, որ կարելի է օրինակ առաջինից դպրոցներում օրինակ ուսուցիչները պետք է հասկանան, որ ոչ միայն հարուստեզի գրականության ուսուցիչներ, թանապես յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է հասկանա, որ իր խնդիրը միայն գիտելիք տալը չէ, Խնդիրը առաջի հերթին սերունդ դասերակերն է։ Սերունդ, որը ունի քննադատական մտածողություն, սերունդ, որը ունի սեր հայրենիքի նկատմամբ, որը հասկանում է հայրենիքը ոչ թե որպես սոս գաղափար, այլ մի նյութական մարմին, առանց որի ինքը չկա։ Այսինքն այս հողն է, էլի մարդ չի կարող օդում ապրել։ Ու այս հողից դու ծնվել ես, քո մայրն է, դու պետք է սիրես այն։ Այս գաղափարը պետք է ներծծվի նրա մեջ, իսկ երկի լեզվի միջոցով էլի ասում, առանց լեզվի չես կարող սիրել այն, չես կարող բացառվում։ Դուք նաև դպրոցների հետ եք համագործակցում բարբերաբար։ Մենք անպայման բոլոր դպրոցների հետ, բոլոր ուսումնական հաստատությունների հետ, բոլոր հիմնարար ձեռնարկությունների հետ։ Ինչ վիճակում են գտնվում այսօրվա մեր կրթօջախները այդ առումով։ Մեր տեսչության պլանների համաձայն մենք պարզապես ստուգում ենք դպրոցներում գրական լեզվի մակարդակը, դրվածքը, այսինքն ինչպիսին է։ Արդյոք օրինակ ուսուցիչը կամ աշակերտը հաղորդակցում է գրական հայերեն։ Փառք Աստծո, մեր բոլոր դասալուծների ժամանակ մենք տեսնենք, որ այո, բայց հայոտ էս որ սալյատեղի չի շարժում մենք չենք կարողանում այն արժեքները գravel որոնց զգտում ենք մենք չենք կարողանում հասնել նրան ինչ պետք է հասնեինք որովհետև տարես տարի նոր մարտահրավերներ առաջանում յուրաքանչյուր ազգի հատկապես հայ ազգի հանդեպ եւ կրկնում եմ ես մենք մեր միակ փրկությունը մեր մեր լեզուն է լեզուն պահերն է եթե ուզում ենք մենք հայ մնալ այս գլոբալացվող աշխարհում հայերենի ապավինելն է հայոց լեզուն պահելն է, հայոց լեզուն սրբությամբ օգտագործելն է, հայոց լեզուն խնամելն է, սիրելն է այն, ոչ թե սոսկ օգտագործելը, այլ սիրելով օգտագործելը, ոնց քո սեփական, ոնց ինքդ քեզ, ոնց քո երեխային, ոչ թե նա է ծնել մեզ, նա է պահել մեզ առ այսօր։ Արտակ Ղուլյանը չցանկացավ բացել փակագծերն ու պատմել, թե ինչ համազգային հավակնոտ ծրագրի մասին է խոսքը։ Ես հաջողություն մաղթեցի զրուցակցից ու իր ղեկավարած կառույցին, հուսալով, որ գալիք տարում հնչեցված խնդիրների յետ մի մասը կլուծվի։ Երկսկիսեմ քեզ հետ վեր կաց եղբայրի Ցավը կիսենք մեկտեղ սարած մարմնիդ ես հուր կդամ Իսկ երկերին թևեր կդամ ու քեզ տանը մեր սարերով ու քեզ տանը մեր լե ցույց տամ երկինքը մեր մասի սաղերու տունը հայրենի մեր տունը վերկաց եղբայրիմ նոր օրն է արթնացել վերկաց եղբայրիմ նոր կյանքն է շունչ առել կապույտ երկնի անմար արքան անդարների կանաչս կա իսկ ես տանեմ քեզ սարերով իսկ ես տանեմ քեզ լեռներով ցույց տամ երկինքը մեր մասի սալերով Բարձրացրու գրուղդ, զինվոր, բաց արա հոգնած կուպերդ, քո սխրանքն անմահ է, քո անունը մեր սրտերում։ Վերգած եղբայրին զանգերը չեն լրել վերկաց եղբայրին մեր երկը չենք գրել կիսատ երկի դնոր տող թելեմ հույսած զարգիդ նոր զարգ ձուլեմ ու քեզ տանը մեր սարերով ու քեզ տանը մեր լեռներով ցույց տամ երկինքը մեր մասի սալերում սարերով ու քեզ տանը մեր լերներով ցույց տամ երկինքը մեր մասի սալերով Հարգելի ռադիոն կնդիրներ, ուզում եմ շնորհավորել ձեզ գալիք ամանորի ու Սուրբ Ծննդի Անտոնի արթիվ, թող 2017-ը լինի խաղաղության ու ձեռքբերումների տարի։ Կհանդիպենք արդեն նոր տարում։